Când Domnul e cu noi, cine e împotriva noastră? Când Domnul e cu noi, cine poate fi împotrivă? N-ar putea să ne despartă de iubirea lui Hristos, nici foamea, nici sabia, nici necazul, ori durerea.